Cial homoi havas tiel granda in cerboin? La homa cerbo estas, compare al aliae specioi, tre granda. La genetican causon portio, esploristoi nun povas nomi, same kiel affectioin, ciui resultas el tio. Pluroble existanta geno faras la differenzon du gruppoi de esploristoi trovis respondon la demando Cial la cerbo de la homo estas proximume trioble pli granda ol tiu de la plei proximai bestai parensoi. Sed tiu atingajo alportas ancao riscoin. Tion raportas esploristoi de la Universitato de Californio en Santa Cruz. Plei multai bestoi portas en sia genetica heredajo la genon Notch 2 Gi enhavas informoin concerne la construadon de proteinoi, kiui ludas decidan rolon ce la disvolvigio de organoi, kiel exemple ce la cerbo. Aparta varianto de Notch 2 troveblas ce cimpanzoi cae goriloi, sed la gen sequenzo ce ili, laugis nun iconoi, ne habas funccion. Ce la homo, ali flanque, alia varianto, noc du no lo, estas evidente respondezza portio, che la cerbo la embrio crescas pli longe, olce tiui simioi. Ce cerbai praceloi de musoi, qui presentas spezon de simpligita miniatura cerbo, la esploristoi analisis la efficon. Se la tri noc du nolo genoi estis elshaltitai, plida praceloi maturigis al nervo celoi, cio limigis la crescadon de la cerbo. Shaine tio estas la decida contribuo de noc du nolo tiui cutime tri genoi igas la praceloin dividigi pli ofte, cae procrastas ilian maturigion al nervo celoi. Plida praceloi signifas, fine, plida nervo celoi, cae tiel pli grandan cerbon. Tiu procedo ocasas precipe en la areo en quiu disvolvigas la cortexo cerb esploristoi generale ege interesigas el trovi cio dum la homa evoluzio respondezas pri pli granda cerbo, precipe la cortexo. La esploristoi en Californio trovis en tutte tridec quin genoin, ciui aperas nur ce la homoi, cae ciui estas activai ce la disvolvigio de la cerbo sed nur pri la geno noc du nolo, onis cias dis nun cion gi efficas. La Californiae sciencistoi substrecas che geneticae changioi en la evoluzio de la homo estas problemetsai. La ec esto de specifai noc du nolo genoi, por la homo, povas esti contribuinta alla rapida evoluo de la pli granda homa cortexo. Cio ali signifis perdon de la stabilezzo de la genetica heredaggio en certa gen segmento, cae tio povas causi ripetain neurologiaen affeccioin. Europae scientistoi bonvenigas la resultoin de la esploro de la collegoi en California cae nomas la ecconoin voi rompai.